Obiteljsko gnjezdo Pozdrav svim slušateljima u još jednoj emisiji Obiteljsko gnjezdo, emisiji posvećenoj mjestima i mještanima u vukovarsko sremskoj županiji, ponajprije višečlanim obiteljima koje odljevaju iskušenjima ekonomske krize i svojim primjerom pokazuju kako se na hrvatskom istoku od rada ipak može živjeti. U današnjoj emisiji posjetili smo Petrovce, selo u Bogdanovačkoj općini na nadomak Vukovaru te razgovarali s tamošnjim zamjenikom načelnika općine Petrovčaninom Jaroslavom Međešijem kao i s članovima obitelji Sopka, 37-godišnjim Igorom, 33-godišnjom suprugom Marinom koji imaju petomjesečnu kćerkicu Katju. Zbog nedostatka posla, mnogi nam mladi odlaze van sela i van zemlje. Općina se maksimalno trudi pomoći kroz razne mjere zapošljavanja prvenstveno one organizirane od strane Zavoda za zapošljavanje, kao što su to javni radovi, a moguće su i dopunske zarade kroz ovu našu radiostanicu ili, na primjer, u budućem vrtiću. Gospodine Igore, čujem poljoprivredom se bavite već niz godina. Može li se danas živjeti od poljoprivrede? Pa može se preživljavati, ali živjeti, baš kao živjeti, znači poznavajući danas, znači zapadni način života, jako teško. Takvim načinom života, ali može se preživjeti. Kako izgleda vaš radni dan? Tipični radni dan. Tipični radni dan hm, jako teško za opisati. Nekad je to 14-15 eh, sati, a nekad bude 2-3 sata, nekad ne bude ništa. Zavisi od eh, vremenskih uvjeta do jako puno toga, jako puno stvari. Um, koje kulture uzgajate? Čime, eh, čime još gospodarite? I koliko je to isplativo na kraju krajeva? Pa glavno, glavno zanimanje nam je voćarstvo. Znači, voćarstvom se najviše bavimo. Ovaj, imamo marelice, imamo kruške, imamo breskve, nektarine. Nešto malo povrća radimo. Ovaj, e, najviše u stvari kukuruza za kuhanje. On spada pod povrće. Ovaj, I ostatak ratarstva. Znači, klasične žito, suncokret, ne znam, ja, kukuruz. Koliko je to površina? A to je sada na nekakvih skoro 20 hektara. I tko vam pomaže u svemu tome? pomažu svi. Svi raspoloživi, radno sposobni, ukućani. Ovaj, e, najviše roditelji. Najviše roditelji. Ovaj, e, punac, punica, supruga uskoči nekad vikendom kad ima vremena i tako. A najviše toga, 90% toga odrađujemo stvari sami. Kakva je po vama budućnost poljoprivrede i cijelog sela, odnosno što je prihodovno u ostalim malim selima u Europskoj uniji? Pa svi, svi govore i takav je trend, znači e, voće, povrće bi trebalo da su naj, najdohodovnije kulture, znači uvijek su bile i uvijek bi trebali biti. Međutim, pričom sa starijim kolegama voćarima kako je to nekada bilo, što sada se ja ne vraćam na, na, na teme kako je nekada bilo, ali, ali e, e, gledam odnose, znači paritete, koliko je nekada koštalo, ne znam, nija kilogram nečega, ako si prodao kilogram, ne znam, jabuka, mogu si kupiti kilogram nečeg drugog. Znači, taj odnos e, se poremetio. Znači, više nema tog odnosa, bez obzira da li je to koštalo, ne znam, ja 1 euro ili 100 euro, znači, nebitno je to, nego jednostavno odnos se poremetio. Znači prije se moglo kupiti više tako za jedan kilogram Tako je, znači za, e, u stvari taj, e, nazovimo ga seljački proizvod, znači e, proizvod jednog poljoprivrednika je puno više, puno više vrijedio. Danas je to, ajmo reći, jednostavno ide u vesijenje, ajmo reći tako. Znači nije isplatilo. E, pa nije, nije da nije isplativo, ali e, radi se o tome e, da jedna mala greška vas može koštati pod navodnicima života, ajmo reći tako, znači ekonomskog života, jel? Ovaj, jedna loša godina, nekako ćete se provući da dočekate onu drugu. Ali ako, mislim da bi, ako bi nas sastavile dvije, ne daj Bože, tri loše godine, mislim da bi to bio kolaps. E, koristite li stručne savjete na županijskoj razini? Da li se rate preko suvremenih tehnologija ili koristite li možda sredstva iz evropskih fondova? Pa, moja struka je prvenstveno elektrotehnika, to sam, to sam ovaj završio i igrom slučaja se počinjemo baviti voćarstvom. E, poučen u stvari onom nemoj biti pametan nego ne znaš ništa, idi iz početka, kreni, uči, ne znam nija, tako, smo, tako sam i krenio sam, čitajući e, stručne knjige, ne znam nija, dalje e, završavajući nekakve kurseve ovaj, i savjete, znači naših savjetodavnih službi, mogu reći da je dosta solidna, znači savjetodavna, savjetodavna služba kod nas, ovaj, mada neće dati neki dobar savjet, to moraš opet iščitati iz redaka, znači više zaključiti, ovaj, u stvari niti nema dobrog, da, dobrog savjeta da neko kaže napravi tako i tako i bit će ti 100% tako, to, to ne postoji u stvari nigdje, jel? E, tako da, u stvari baziramo se sam, znači stručne knjige, čitajući knjige i onda izvođenje zaključaka sa pričom kroz ljudi, ako imaš nekakav problem treba da ga riješiš, jedan će ti savjet, e, ako pitate deset ljudi kako riješiti taj problem, njih deset će odgovoriti na različite načine. I vi sami trebate doći do zaključka kako da vi riješite taj svoj problem. Od bolesti, od, e, ne znam, pričamo o voćarstvu, jel, najviše. E, dosta ljudi kod nas malo i poznaje tu granu poljoprivrede, jel, mi nismo neki voćarski kraj, mi smo ratarski kraj, jel? Znači Slavonija je u stvari ratarski kraj, to, ljudi se tu u stvari počinju baviti voćarstvom, silom, silom prilika, jel se nešto malo više zaradi nego ratarstvom, jel? Da. Znači da bi popravili malo eh, ekonomsku situaciju svog gospodarstva pa se ubacuje voće, jel? Da, pitali smo za europske fondove, jeste li aplicirali možda za neke, neka sredstva, jeste li pravili nekakav projekat? Eh, ove godine smo se prijavili na mjeru 6.1 europskih eh, fondova, europskih potpora, to je mjera za mlade poljoprivrednike Ovaj, e, sad ćemo vidjeti, čekamo rezultate e, e, da li će biti pozitivno ili negativno ovaj, odgovor. Ali ako bude negativan, mjera je raspisana do 2020. godine, tako da planiramo se javiti onda i na godinu. Da, Ste sami pisali projekat ili ne, vam je neko pomogao? Opet, savjetom drugih plati čovjeka koji to zna napraviti, nekako će ti biti lakše ajmo reći tako, jel? Znači da ne bi došlo do nekakvih bezveze grešaka koji, će na, koji ćete na kraju u stvari skupo možda koštati, jel? Mm, pa dobro, znači ima stručnih... Ima stručnih, da, da, da, da, da, ima, ima, ima, e, ima tih savjetnika koji to rade, ovaj, znači za, za određenu naknadu, ne znam, ima ih stvarno puno savjetnika tih sad kojeg vi odaberete, jel? Mm. Gospođo Marina, čime se vi bavite? Pa ja sam zaposlena u državnoj službi. Ovaj, trenutno sam na porodinu, imamo malu bebicu, tako da ovaj, dane provodim uglavnom s njom. Tako da, eto. kako vi živite u Petrovcima? Kako ocjenjujete društveni život? Naš društveni život je dosta ovaj, opao na kvaliteti, odnosno osiromašio se, jer nekolicina naših prijatelja Eh, koji su tu iz sela, a dobro imamo i prijatelja iz drugih sela koji su otišli. Znači imamo, izgubili smo jedan par koji je otišao za Englesku, eh, izgubili smo isto moja školska drugarica koji su ocelili za Njemačku, sestra mi je otišla za Njemačku, tako da par tih grupica ljudi koji su ono, bili naše svakodnevnice su otišli. E, dobro, ne pripadaju svi selu, ali bili su ljudi sa kojima smo... se družuje svaki dan. Da, sad se ti ubaci. <laughs> znači, vaš život je opao... Osiromašio se, da. da. Odlaskom. A i sa dolaskom bebe, znači, prioriteti i obaveze su se okrenili. Gospodine Igore, što vam najviše nedostaje? Oko čega bi odgovorni najprije morali povesti računa? Koji su strateški prioriteti, na primjer, po vama, za, za vaš rad, za vaš OPG? Za, za naš OPG, a jako je teško odgovoriti baš za naš OPG, ali ne znam, evo recimo sad pitali ste za ove za europske potpore i to. To su jako fini novci, ne znam nije dobijete, ne znam nije koliko, toliko, toliko novaca, kako koja mjera, ne znam nije, vi ste tamo napisali nekakav poslovni plan, radit ćete, ne znam nije tako i tako. Većina ljudi će kupiti novu mehanizaciju, ne znam nije novi traktor ili neko radilo ili priključak ili šta već E, jako puno novaca će se tu investirati u Hrvatsku na taj način. E, ali to nije niti blizu rješenja problema. E, najveći je problem uređeno tržište. Znači, urediti tržište da... da kod nas, evo, govorit ću za Slavoniju, sa druge dijelove slabije poznajem, ali stvarno nije ništa problem proizvesti. Problem je prodati i još prodati po dobroj cijeni, znači da, da ti se to isplati raditi i onda na kraju naplatiti. I to je opet još jedan jako veliki problem, jer recimo imamo slučaj gdje, ne znam, nije prodamo voće, ne znam, određenim trgovačkim lancima, sad da ih ne spominjem koji, ovaj, počekate pa novce po šest mjeseci, osam mjeseci. I u stvari na kraju ste zahvalni ako ih dobijete. Eto. Znači problem je u stvari treba urediti tržište. To na papiru donekle je uređeno onako kako bi to trebalo biti, ali u praksi ne. A gdje vam je onda tržište? U stvari gdje prodajete svoje proizvode? E, dosta prodajemo, imamo štandić nekakav mali ovaj, ispred e, roditeljske kuće. Ovaj, tu prodamo dosta svojih proizvoda. Tržnica u Vinkovcima, tržnica u Vukovaru E, ne znam, ja snabdjevamo neke voćarne u Vinkovcima, u Osijeku. Znači, to je nekakav krug, taj naš od nekih, ajte do Osijeka mi imamo nekih 40 km, 45 Ovaj, to nam je nekakav krug e, naših, naših pupaca, jel? Da, i koliko prodate, recimo, u postocima svoje proizvode? Koliko, pa evo, do sad, do sad ne možemo, aha, znači samo na štandovima. Na tim mjestima što ste spomenuli. Pa tu prodamo, pa mogu reći čak i 50% naših proizvoda možda. Skoro 50% naših proizvoda. E, ostatak vode, znači u vele prodaju sad e, radimo sa ovim lokalnim e, trgovcima, znači koji su bliže ovdje kod nas. Znači, da, Voso pa i da, to su, to su, lokalni trgovci. Jel mi može velika hladnjača pa? Mhm. Ni nemaš bliže. Da, ni nemaš bliže ovaj, što se tiče kod nas. Drugu polovinu svojih proizvoda prodajemo e, lokalnim trgovcima. Dobro. E, što mislite kako se ekonomska kriza očitovala u vašem kraju? jako dobro. To je, to je jako dobro uspjelo. <laughs> ovaj, to je rodilo. Ovaj, šalim se malo. Pa, loše. Loše. E, prvo, e, vidi se da narod e, nema novaca ili stišće. Svejedno je. Ovaj, a drugi je očigledan nedostatak ljudi. Znači, vi iz godine u godinu vidite da, da, da jednostavno fali, fali ljudi. E, ja osobno idem u Vinkovce, recimo, na tržnicu. Tamo bude tržnica srijeda i subota. E, nekad bude takvih e, tržnica da šalimo se sa, sa ostalim prodavačima, jel? Da hoćete da poklonite svoje proizvode, nemate kome, jer jednostavno niko ne dođe. Znači, ljude radi, ljudi radije odu, kupe, e, ne znam, nija bresku iz Španjolske, neće kupiti bresku ili, ne znam, nija, ili iz Jarmine, ili iz Petrovaca, ili, ne znam, nija, odakle, iz Marinaca, ne znam, nija, Marinci isto imaju nešto bresaka dosta. Ovaj, radije će kupiti to, znači, uvoznu neku, neku bresku koja je, sad navodim primjer breskve, ali e, radije će kupiti nešto uvozno zato što je, e, u stvari čak ne bude niti jeftinije nego jednostavno tržnica se nije prilagodila novim trendovima. Mm, znači, to bi bio i problem u stvari u svemu tome. Problem je način plaćanja. Znači, tržnica zahtjeva gotovinu, gotovinsko plaćanje, dok u tržni centar odete, ne znam, kupite kilo bresaka na šest rata na Ameriken i to je to. Ali to je i stvarnost današnja da ljudi to u stvari i rade, što je najžalostnije. jel? Znači, e, Znači, treba se promijeniti kod nas u stvari dosta toga da, da, da, da se uvede u POS aparati, znači na tržnicu, što opet u drugu ruku nama ne bi bilo dobro radi, radi fiskalizacije, jer po sadašnjem zakonu kao proizvođači nismo dužni izdavati račun za svoj proizvod. No, drugi proizvod ne smijemo niti prodavati, nego znači samo što proizvedemo na svom opg Treba ljude vratiti nazad na, na, na tržnicu doduše ljudi sami se moraju osvijesti da ako budu trošili novce u svom lokalnom, mm, u lokalu, jel, ti, isti novci će im se vratiti nazad. Kroz nekakvu drugu uslugu, kroz frizuru, kroz ne znam, nija znači, bilo kakvu uslugu neku ili ne znam, nija nešto, jel? A ovako svi ti novci odu negdje da završe vani. U stvari mi smo sami sebe osiromašujemo, jel? E sad, kako zaustaviti odlazak ljudi, to je jednostavno nemoguće, barem po mom mišljenju, jednostavno nemoguće, jer jedini razlog su novci, znači jedino vratiti novce nazad. A to je upravo to da ljudi počnu trošiti znači u svom mjestu tamo odakle su ili kod, u lokalnom selu, a ne kupovati iz sela u Španjolskoj. Jel? Iz Petrovaca smo jedno i drugo. Rodili smo se tu, čitav život smo proveli u Petrovcima. Uh, supruga još radi u državnoj službi, to nas možda čak i najviše veže poljoprivreda nam je tu došla kao, kao nešto sporedno s čim se tu možeš baviti. Jer Vukovar za nekakav posao nije baš ovaj, e, nadaren. Da. Bilo kakav posao, ne znam, ja sada, jako teško je u stvari se e, živiti od nekakvog posla, znači nekakvog obrtništva ili ne znam, ja tako nečega u Vukovaru. Em, ima dosta obrtnika koji, koji već rade to, znači teško je teško je zaraditi ovaj, za sebi za život, na takav način. Znači vi ste sebe našli u stvari tu u poljoprivredi, da je to bolje nego raditi za nekog drugog, jer ste sam svoj tako Sam si svoj gazda i ono što sam spomenuo prije, znači nekad radiš po 15 sati, nekad bude i cijelu noć, ne znam, nijako, ako, ako trebaš pricati ili ne znam, nija nešto, znači jednostavno moraš ovaj, e, nema neću, u stvari niko te ne tjera, ti jednostavno znaš da to moraš odraditi, jer ako ne odradiš, propade ti čitava godina i nemaš ništa. Da, Sad evo smo imali mrazeve ove u četvrtom mjesecu, pa smo i tu onda, ne znam, ja strepiš, hoće biti nešto, neće biti nešto, pa idi ovo, pa idi ovo, pa radi ovo, pa ne znam, ja je to pokušavaš se boriti svim silama da nekako tu godinu izvučeš. I jeste li uspjeli spasiti? <laughs> Pa jedan dio jesmo, jedan dio nismo. Jedan dio jesmo, jedan nismo, da, eto. E, tamo di, smo bili najsigurniji da neće biti ništa, to nas je u stvari ovaj, iznenadilo je ove godine. Kruška nam je konkretno najviše stradala, a nije imala razloga da recimo strada, eto. Imate li hobija, recimo? Priuštite li si večernje izlaske u grad? ljetovanje na moru i slično. To davno nismo ovaj... Dobro, nismo davno zadnjih pet mjeseci. <laughs> Dobro da, sad kako je beba, ovaj, ograničeni smo sa... Ovaj... Sad smo u vanrednoj situaciji. Pa dobro da. Pa... A prije, prije bebe ste li išli na ljetovanja ili pa više su to bila jesenovanja i, i, i neka, onako između sezone, jer ne možemo si priuštiti ovaj, e, odlazak na godišnji u, u sezoni, jer sezona kreće, kako kreću topli dani, tako kreće i sezona, a samim tim i sezona na moru, mi to ne možemo paralelno odraditi, onda mi svoje godišnje planiramo nekako u jesen ili pred zimu ili ili zimu. <laughs> Ili zimu, da, jer je ono vezani kad je u stvari... vezani smo za našu sezonu, jer nama sezona voća kreće, pa već 9. 10. 6. nam krene pa, kajsija, kako koje godine, pa do 15.8. najmanje. Mm, da. Više se mi baziramo na, na, na tome da, da nekog ugostimo pa da zajedno napravimo ne, neku večeru ili neko druženje. To je nekako i isplativije, a i ugodnije od, ne znam, da izađemo u, neki restoran pa tu sad da plaćamo neke račune koji su betu nepotrebni, zašto ne pozvat par prijatelja pa napraviti neki roštilj, onda se i podružimo i nekako i ugodnije na taj način, nekako više smo kućni, seoski tipovi.